Ndurambukije mwege mwese mukumviza hadisanganiro kaze murano makuru yo kuri no wa kane naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kuva mu mpera z'ukwezi kwa cumi 11 no mwaka hadoshika mu Burundi incanco za mbere za COVID-19 umushikanganje w'amagara y'abantu araza kubishikiriza murano makuru mu Burundi ngo ariho byinshi bikwiye gukorwa nko kuronka umushahara ukwiye kugira habe akazi kabereye ngo nubwo hariho bimwe bimwe bimaze gukogwa urongoye runani rw'amasendika mu Burundi Kosibu abishikirije mu gihe kuri igerekerezo gandwi igitugutu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu ndasubiye kubaramutsa akazi kabereye ngo kabwirizwa kuba gashingiye ku nkingi zine nko gukora ukaronka umushahara ukwiye kugengwa n'amategeko gutekanirizwa kazoza hamwe n'ibiganiro bivugwa na Sampimana Celestin arongora runani rw'amasendika mu Burundi ko sibu habivuze mu gihe igenekerezo gandwe gitugutu amakunga himbaza umunsi wahariwe akazi kabereye yavuga ko Burundi hariho ivyo bumaze gushika ko ariko ngo hacariho nibindi byinshi byo bikorwa tumukurikire kuri mikoro ya ridi gahimbara imishahara ni mito harimo ubuzi bwa leta harimo ubuzi bwigenga n'aho bavuga ngo bahembame naho nyine imishahara uhura itameze neza kubera ibintu byinshi n'ubutunzi ntibwifashe neza birazimba ugahura rero abakozi bacu haba shomere uburyo bukagabanuka bimwe twita rero veni ibyo rero ubona rero ko hari ingorane muri ako kazi rero twari dusanganywe dusanganywe n'izindi ngorane z'ubutunzi ifaranga ryacu rita agaciro umwimbu utagenda neza urabura eh, rero ibyo byose birafise ingaruka mbi ku kazi kuko mwimba utariho tubwe n'abakozi ba leta na leta ntironka amatagisi akwiye ntironka uburyo bukwiye kugira ishobore guhemba neza abakozi babigumi bongera bya politiki salariale urabona ko bitarashikaho byateza gushika imishahara bamwe imishahara yarahagaze kuva imyaka itanu itandatu ihagaze abandi nabo boba bararonse akarusho ni na byiza kugira bashobore guhambya abandi naho nyine intumbero y'iyo politiki iracari kwirigwa kugira ngo tugire aho dushitse mugabo urabona bimaze iminsi myinshi itari mike kwiganiriza kazoza nk'uko tubivuze ni ingorane naho nyine urabona hariho uh, nko mu gisata cy'abakozi abari muri ONPR abari muri INSS urabona agapansiyo baronka abari muri za bukuru ni gato urumva ubu turashima umugambi w'umukuru w'igihugu yavuze yuko eh, amapansiyo yoduga akangana bishoboka n'imiburiburi ari muntu yabihagaritse n'abakiri mu kazi nabo nyene kuvuzwa ari ingorane hari ibisata byinshi batavuzwa harimo ingorane muri mu gisata cy'abigenga hakaba ingorane hariho amashyirahamwe y'abigenga atavuza abakozi kandi urumva rero bategereza kuvuza kuba amategeko y'akazi niko avuga n'amategeko guteganiriza akazoza abanyagihugu kodiri travail niko bibora kubuza abakozi hari naco cyo kuvugana mu kazi eh, ni ikintu gikomeye gose kuko mutanavugana ibi byose ntibyonashoboka n'akazi ntigashoboka mwirirwa mutavugana jewe winjira ngasohoka wini n'aka kazi gacagapfa Celestin Savyimana arongora urunani rw'amasendika mu Burundi kosibu hakaza kuba umutumire mu mpera zano makuru ishyirahamwe rihanira agateka k'abana soje payeri riyamiriza ibyashikiye abana babiri mu ntara ya karuzi mu gihe bari batoye ikibazo ca leta David Ninganza umuyobozi w'igisata cyo gukingira abana muri iryo shirahamwe avuga ko matohoza bakoze basanze harimo agahadze kugira ntibunguruzwe asaba ubushikiranganje bw'indero gufata mu minwe ibibazo cy'abo banyeshure tumwumvirize jewe matohoza nagize kuko narabikurikiranye n'impapuro ndazifise abo bana umwana umwe amanota bamukuye bayakuye mu gihe abana bari mu buruhuko itariki ibiri n'umunani itariki ibiri na zitandatu ahandi bamukura amanota mu gihe ikarusi ariho hari habereye umunsi mukuru abanyeshuri bose bataje ku ishuri kira noneho barerekana kuri birite ko umwana avize ubusa kandi urabyeho bamukuriye amanota umwana afite amanota menshi hanyuma ikindi gira kabiri barerekana urupapuro ngo ni urupapuro forodire rw'amagendo rwo kwa muganga ariko abajejwe amagara y'abantu baranditse urwandiko bavuga bati urwo rupapuro by'ukuri nigo n'ikintu gitangaje ni urupapuro rwo mu kwezi kwa kabiri yumvire kugira ngo mu kwezi kwa kabiri aba ariho bibuka guhana umwana yagize amakosa mu kwezi kwa kabiri muca ku nkuriba rero icyo batinye kw'abana bari bakibakuye mu ubwoba nibaza ko bari gutuma abana buriyanwa rero twebwe twarituye umushikiranganji kugira ngo atunganirize abo bana abana babiri b'abahungu bavukana umwe w'imyaka ine hamwe n'undi imyaka itanu baratowe ibiziga kuri uyu wa gatatu ku mutumba bw'idasha wa komine tangara intara ya ngozi mu itongo aho bari bahambwe musitanteri wa komine tangara avuga ko bataramenya ico abo bana bazize abantu bane bagizwe n'abagabo babiri hamwe n'abakenyezi babiri bakaba bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza ngo zizoshika mu burundi mu ntango z'ukwezi kwa cumi na rimwe bishyikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu nama yo kwemeza umugambi wo kugwanya covid cumi nicenda kuri wa kane muganga tade ndikumana avuga ko kuronka urucanco ari ku bushake bw'umuntu akizeza ko leta izozana inshanco zitagira ingaruka mbi abaz zozironswa kurikira muganga Tade Ndikumana turi kumwe n'abasanzwe bashyigikira imigambi ya leta bejeje kumvikana eh, ku mugambi wo kurwanya covid eh, dutangura kurwanya kino kiza vuga mu ntango z'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri mwarabikurikiranye yuko ikigega cy'isi banki mondiyari cyemereye burundi inshansho eh, z'umugira wa coronavirus rero twategerezwa kwinjiza ubwo buryo mu mugambi rusange ko dukorera ku mugambi twumvikanyemo eh, n'abasanzwe bafite imigambi ya leta na cyane cyane ishyirahamwe mpuzamakungu oms inkingi yerekeye kuronsa inshansho abenegihugu babyifuza mwabonye yuko ari umugambi busanzwe ushyigikiwe eh, n'ishyirahamwe mpuzamakungu banki mondiyale nabo nyine bari hano ubu rero nk'uko dusanzwe dukorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu ishyirahamwe unicef niryo rifise novuga uburambe eh, aha twebwe nk'abahinga b'umushikiranganji twaramaze gukora mwabyumvise kandi turazi neza yuko uko babitweretse hagati y'itariki mirongo irindwi na zitanu ukwezi kw'icumi n'intango z'ukwezi kw'icumi na rimwe niho twiteze yuko inshato za mbere zoshika ngaha mu burundi tugaheza tukazironsa abenegihugu bazifuza tukivuga ibijyanye n'umugera wa covid cumi n'icyenda abantu binjira baciye kuri ubu eh, Burundi buhana na repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ruri mu gatumba bariyongeye kuvaho leta y'u Burundi ifatiye ingingo yo kugabanya intererano y'igipimo cya covid cumi n'icyenda iva ku madolari y'abanyamerika mirongo itatu ija kuri cumi na dutanu cegera c'uburongo igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu gatumba ashikiriza ko ibitigiri bihakwa kwikuba na kabiri haba ku banyamahanga canke abarundi binjira muri bo hakaba hagwiriyemwo abadandaza Jerome Hakizimana kuvuga rubibe guguruwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka abinjira muri rusange ku munsi baragera ku majana atatu icegera c'uburongo igipolisi kiraba uruja n'uruza aho kuri urwo rubibe uburundi buhana na repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ruri mu gatumba avuga ko kuva intererano y'igipimo ca covid cumi n'icenda ikuwe ku madolari y'abanyamerika mirongo itatu ikaja ku madolari cumi n'atanu haraheze indwi zibiri zirenga gato ibyo bitigiri ubu bihakwa kwikuba na kabiri ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na rimwe harashoboye kwinjira abantu amajana atatu na mirongo ine na batatu muri abo abanyamahanga bakaba bari ijana na mirongo umunani n'indwi abarundi bakaba bari ijana na mirongo itanu na batandatu icyahindutse rero nk'amfashe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kw'icenda ibihumbi bibiri na rimwe harashoboye kwinjira abantu bashika ku majana atandatu muri abo abanyamahanga bakaba bari eh, amajana ane na mirongo ine n'umunani eh, abarundi nabo bakaba bari ijana na mirongo itanu na babiri murumva yuko rero ko habaye ihinduka novuga changement positif nini iboneka igaragara presque le double y'abahora binjira OPP Andy Kumana Pascal asigura ko benshi mu binjira baba arabadandaza kivuga ko n'abandi binjira ku zindi mvo batari ariko turavye umuce munini turabona ko baba arabadandaza turaba hakiyongera ko n'abandi rero babinjiye baje mu zindi mpamvu kwa kwivuza kwa kuramukanya bamwe mu badandaza bakorera aho ku rubibe mu gatumba nabo nyene bashikiriza ko babona karusho mu gushoregwa uyu adandaza ibifungugwa turashima kabisa kubera icyo gihe bari kuri 30 dolari hinjira bake bishoboye ariko ubu nabajya biyungunganya mu buzima nabo basigaye binjira bakaraba ingene bisumamo cyo kimwe n'ubwa mbere ikiri kuri 30 dolari ajya hose nadandaza uko nabizana niko nabisubiza inyuma hari akarusho nubwo biruko ngo ibitigira byabatoga umugera wa covid-19 vyo ntabwo bitera byiyongera. Opepe en Pascal Ndikumana avuga ko ubu bashobora kwirirwa batoye babiri canke hakabura n'umwe mu gihe kare bashobora gutora abafise uwo mugera bagira kuri batanu binjiye baciye kuri urwo rubibe tugushimire Jerome Hakizimana mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bizi by'amategeko basaba babura amatari bose guhagarika mu mabanga abasitanteri baharitse abo bubakanye uri mu rwego nyobozi mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bizi by'amategeko abishikirije mu gihe umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati yandikiye babura amatari ngo hagarike mu mabanga indongozi bigaragara ko ziharika umushingwamanza Alphonsine Bigirimana avuga ko bafite icyizere ko bizokogwa kuko hari ugushaka kwa leta umugende w'amazi avomera indimo z'abanyagihugu wo ku mutumba w'ingiri komine giheta intara ya gitega wubatswe mu mwaka uheze ngo wubatswe nabi ngo ku igice kinini cy'abanyagihugu bataronse amazi yo kuvomeza ibitegwa muci riheze bivugwa n'abo banyagihugu aho basaba ko uwo upima ibirometero birenga bitatu kubakwa uwari yahawe isoko yo kuwubaka nawe agahanwa ico dusaba dusaba abantu bakoze umugende baje kutwonora mu iterambere twe twari twatanguye baratwononeye mu sanzwe batumariye bidusaba yuko bazakudusubiramo umugende tukazoronka amazi nk'uko twahora tuyaronka atari uko naho baze bakuri ibintu badushiye muri uyu mugati twe dusubire kwigira nk'uko twahora uyu muntu yakoze aya mazi bahaye isoko nibakurikirana uyu muntu by'uko yakoze aya mazi ahanwe kubera ntaco yakoze ntacyo yadukoreye ahacyubaka yarambuka agasenyi mugaho amazi amariye kuzirarira aciyeko byaciye bivako kubera yayisondetse ikintu gikwiye gukorwa bari bakwiye yuko kuva mu isoko ibintu hasi hamwe amazi atagenderanyikira hasi kandi amazi akibwa hariya ni kuri amazi ni menshi mu bw'ukuntu ashikino agenderanyika ibitegwa nk'amatomati imboga zitandukanye ibigori ibiraya n'ibindi gitega jean n'ibigira ku radio radiyo isanganiro umutumire wa Radio isanganiro ubu ni wa mwanya w'umutumire wa Radio isanganiro celestin sabyimana akaba ari kuri mikoro ya ridi gahimbare sabyimana celestin murongoye urunani rw'amasendika mu burundi ndabara mu kiti eh, mwaramutse kugira ngo ibintu yagejeje kutudondagurira bijye mu ngiro 広告費 n'umwitwarariko wa bose mu gihugu uhereye ku bategetsi leta rero mu by'akazi irafise abo bita partenere soso n'abaserukira abakoresha n'abaserukira abakozi bari n'aho bahurira leta mugabo hajya yamira imbere nk'iki cya mbere akazi karimwo nubwo akabereye karimwo uburyo turafise ubu politike y'igihugu y'akazi politike nationale d'emploi dukuraba ingene tuyishira mu ngiro kuko irimwo byinshi byotorera inyishu irimo no kugwiza umwimbi irimo n'abazana imitahe ingene vyo bugenda kuko utagwije umwimbu ngo uzane abagira mitahe bagira amasosiyete batanga akazi urugwaruka rushomeye ruronka akazi ibi byerekeye eh, guteganiriza kazoza naho nyene hariho politike hariho politike yo guteganiriza kazoza abanyagihugu politike nationale de protection sociale hanyuma rero ibi byo kuvugana mu kazi urumva turafise amategeko novuga turafise ibyo twemeraniye ibi byose rero turoye hamwe izi nkingi rero zine twozishika ko akazi mu Burundi kakaba kitwa akazi kabere buhoro buhoro kuko nta kuvuga ngo bishika kubwonye kwa iwacu ngira nta mukozi yoza avuga ngo jewe ngwashiguje narashitse amategeko arabaho igikuru no kuyakurikiza. Savye Imana Celestin murongoye urunani rw'amasindika mu Burundi murakoze ndabashimiye Yego nawe urakoze